Šesto poglavlje. Stare stale jasja kripa prabaha bih. Krishnanya Trishna Jana Samahatinam. Nirmulita Eva bavantita Tasmai Namona Maha Šila narotamaja Iznova odem poštovanje šla Narotam Dasita Kuri. god je išao, sjaj njegove milosti iskorjenjivao je žeć ljudi za bilo čim drugim osim Krišnom. Narutam prabor Aštaka, kitica šesta. Šesto poglavlje se zove festival. Prvi dio su pripreme. Malo plovilo od bambusa nosilo je Narutama lako preko Padmavati. Kada je koraknuo na obalu, krenuo je poznatim putem prema Keturiju, hodajući stazom koji je jako dobro poznavao. Kada je stigao, otkrio je da su se novosti o njegovom povratku već proširile. Gomile seljena požurili su da, ga, da mu pokažu dobrodošlicu kući i uzbuđeno su vikali Hari, Hari, ispunivši tim povicima cijelu atmosferu. Narotamini roditelji su s radošću došli pozdraviti sina, a Narutamin im je s poštovanjem dodirnuo stopala. O, Naru, tako nam je drago da si se vratio, rekla je njegova majka, bez daha od uzbuđenja. Molim te, nemoj više nikud ići. Ne možemo podnositi razdvojenost od tebe. Možeš ići kud god želiš, ali molim te, sačekaj dok mi ne napustimo ovaj svijet. Nadatam se nježno smjehno. Ne brini, mata. Više neću nikud ići. Samo sam htio vidjeti mjesta na kojima se Šića i Tanja Mahapravu zabavljao. Sad kad sam to obavio, više ti neću donositi nikakvu nesreću. Planiram ostati ovdje i ovdje raditi bađan. Nedugo nakon povratka Narutam je primio pismo od svog gurudeva, Lokanat Gosvamija. Novosti iz Vrindavana su bile rijetke i Narutama ih je žudno pio sadržaj svakog pisma kao da jede neku obilnu gozbu. U svom pismu še Šilokanat Gosvami je naglasio važnost uključivanja ljudi u obožavanje božanstva i ohrabrio je Narutama da u Keturiju otvori hram. Nerotan je bio presretan što je dobio tu uputu. To je bila potvrda koja mu je trebala. Dok je bio na hodočašću, vidio je bakte kako obožavaju božanstva Šičitanje Mahaprabua i u srcu mu se pojavila želja da i on obožava gospodina na isti način. Sada su se ti osjećaji bili potvrđeni i ohrabreni i to od onoga čije mu je mišljenje najviše značilo. Narata je bio odjednom preplavljen uspućenjem dok mu je um obuzela jedna prekrasna vizija. Kako bi bilo prekrasno pozvati bakte Mahapravoa iz daleka i od svuda naokolo na otvorenje hrama. Srce mu je e, uzbuđenje i očekivanje dok je planirao kako da se te, to, te stvari ostvare. Iako je čitanja Mahaprabhu su je manifestirane zabave završio prije nekoliko desetljeća, nikad do sada se njegova obljetnica njegova rođenja nije obilježila na neki značajan način. Zašto se ne bi iskoristila prilika ustoličenja božanstava da se održi velika proslava u čast gospodinove pojave. na želja da dovede zajedno vajšnove produbila se dok je razmišljao o različitim družbenicima Šičitanje Mahaprabu koje je susreo dok je putovao. Neki su bili jedva živi zbog boli uzrokovane E, razvojnošću od gospodina. Koliko bi to njih tek usrećilo kada bi mogli se okupiti zajedno e, za Maha Sankirtan Jadiju, kao što su to činili za vrijeme boravka Mahapravua na zemlji. Razmišljao je također o raznolikostima koje je primijetio među sljedbenicima Mahapravua. Postojale su različite neovisne zajednice i različite linije koje su se razvijale u Orisi, Navadvipu i Vrađi, a s njima su se razvile i različita tumačenja poruka Mahaprabua. Kako njihov gospodin nije bio prisutan, neki manje napredni bakte zbunili su se po pitanju položaja Dvejta Ačarije, na primjer, dok su drugi pogrešno razumjeli božanski karakter Šri Nityananda Prabhuva. U Bengalu, koji je bio pun šakta, sahađija i budista, zagađujući učinak, učinci takvog društva, ponekad su bili vidljivi čak i u ozbiljnim zajednicama Vajšnava. Naroka mi primijetio da je za Gaudija Bakte, čije je obožavano božanstvo bio Mahaprabhu, ponekad bilo teško razumjeti primarno, primarni fokus Gosvamija iz Vrindavana na radu i Krišnu. Narutam je uočio potrebu da objedini ove bakte, povezujući svaku pojedinu grupu sa širom tradicijom bio je siguran da će bakte imati veliku korist ako se pridruže u festivalu na kojem će se slaviti Šriman Mahaprabhu. To će sigurno razveseliti njihova srca. Također će narod dati priliku da im isporuči knjige i učenja Gosvamija iz Vrindavana i posebno da ustanovi Tanja Čaritamritu kao oblaštenu biografiju Šećeitanje i referentnu točku za razumijevanje učenja Mahaprabua. Uvjeren da će sve te ciljeve moći ostvariti tako da ustoliči božanstva za vrijeme velikog festivala, narodama je buzila žarka želja da to ostvari. Sljedećeg dana Naruta mi je se povjerio kralju Santošu, kojeg je odmah zarazio Narutamen entuzijazam, pa izjavio. Trebamo ovdje održati festival kakav nitko do sada nije vidio. Ja ću pokriti sve troškove. Pripreme za izgradnju hrama će početi istog trena. Čim je dogovoren dan za festival, Naruto mi je poslao poruku šenjiva Sačarije, A ipak nakon puno dana nije dobio nikakvog odgovora. Naruto se zabrinuo. Nisam ništa čuo od šenjiva Sačarije i o tome gdje se on nalazi već dugo vremena. Hram je u izgradnji, a pripreme za festival su počele, ali kako ćemo organizirati ovakav festival bez njegove pomoći? On ima iskustvo pomoću kojeg ovo može uspjeti. Moram ga pronaći. U tom trenu došao je čovjek, prišao narodu poklonio se i objavio. Stigao sam iz Jađigrama. Znajući da je to baza za propovjedanje sa čarje, Narod tam je mm, žudno upitao. Jesi li vidio mog dragog prijatelja Šinima Sačariju? Možeš im reći gdje je on? Nedavno se vratio u Jađegram iz Brindavana, rekao je čovjek. Imao sam tu sreću da imam njegov daršan u Jađigramu. Do sad je bio potpuno zaokupljen putovanjem i propovjedanjem poruke Šičitanji Mahaprabua. Narutam je pozvao posjetitelja da sjedne i rado je slušao dok je čovjek opisivao aktivnosti Šrinivasa i njegova putovanja. Dok su razgovarali, pojavila su se dvojica glasnika sa pismom. Zapanjujuće, pismo je bilo od Šrinivasa Čarije. Narutam ga je sretno glasno pročitao. Ovo pismo donose Šri Das i Gokula Nanda, sinovi Dviđe se jednog od dragih družbenika Mahaprabua. Momentalno ja putujem i propovjedam. Jučer sam otišao iz Kanča i krenuo za Budhuri, gdje ću boraviti u kući Govinda Kadrađe nekoliko dana. Obzirom da je to blizu Keturija, nadam se da se možemo tamo susresti. Jako bih te volio vidjeti. Narotan je bio oduševljen. O, kako prekrasno jutro zvihnuo je. Sljedećeg dana Takura Mahašaja prešao je Padmavati sa svojim učenicima, Devidasom, Gokulom i Gorangom i krenuo prema gradu Budhuriju. Dok su prilazili selu, dvoje vajšnava su došli pred njih pali pred njih na pot i odali poštovanje. Mi smo učenici šenila sečarije, rekao jedan od njih. I došli smo ovdje da vas odvedemo k njemu. Uhvativši narutama za ruku, sjajni bakte poveli su ga niz stazu. je bio mm, iznimno privučen baktom svjetlog lica koji ga je vodio. Znatiželjno Pitao ga je, pitao se, tko je ta osoba čime je dodir ispunjava se tako velikom srećom? Upravo tad Narutan je primijetio Šenivasu kako sjedi sa velikom grupom bakta. Šenivas je također vidio Narutamu. Požurili su jedan prema drugome. Narutama se sagnuo da bi odao poštovanje, ali Šenivas ga je povukao u sebi i zagrlio. Konačno, nakon tako dugo vremena, prijatelji su, se, su bili ponovno zajedno. Sjedeći sa svojim učenicima, ženivas i naratama su uh, satima razgovarali. Razgovarajući o svemu što se dogodilo u međuvremenu od kad su se rastali. Šrinivas je opisao kako je uspješno kopirao i podijelio sve knjige Gosvamija i kako je na zahtjev Narahari Sarakare Takure, kako se na njegov zahtjev oženio i smjestio u Jadžigramu. Onda je opisao kako je kasnije duboko pogođen odlaskom Narahari Sarakara Takurom i Gadadar Dase, odlučio vratiti se u Vrindavanu u posjetu. Narod je pažljivo slušao dok je Šenjivas opisivao svoju nedavnu posjetu vrađi. Sreću ponovnog boravka u Svetoj Dami, slatkoću njegovog društva sa gosvamima iz Vrindavana i zanos zbog posjete Giri u Rada Kundi i Šama Kundi. je također bio presretan čuti kako je da dao su neke nove e, knjige netom napisane, da se one već, da se te knjige već kopiraju i dijele. Okrenuši se bakti svjetlog lica koji je doveo mu do Badurija, Šinimas je rekao, pa ovo ovaj je moj učenik Ramachandra Kavirać. On je sa nam putovao u Brindavanje. Gosvami su tamo bili toliko zadovoljni njegovim devocijskim stavom da su mu mm, dodijelili naslov Kavirađ. Ova kuća pripada njegovom bratu Govindi. Ramachandra, koji praktički nije odvojio oči od Narutana od kad ga je sreo, osmijehnuo se e, s ljubavlju i rekao Gosvami iz Vrindavana te se uvijek sjećaju sa velikom ljubavlju. Šilokanad Gosvami i šalje svoje blagoslove. u srce ispunilo se ljubavlju prema njegovom duhovnom učitelju. Suze zahvalnosti tekle su mu niz lice, dok je nježno tiho ponavljao ime svog gurua. Ali obrisavši suze, prikupio se nekako i počeo govoriti ženiva su o svom vlastitom hodočešću i propovjedanju. Opisao je kako su ljudi iz Keturija oduševljeno prihvatili misiju Šećetanja Mahaprabua, te da je čak i njegov nečak kralj Keturija Švisantoš Raj postao njegov učenik. Također mu je razotkrio svoje planove za festival Gorpurnime. Šrinivas je bio malo sumničav. Budući da sam osobno organizirao puno ucava, znam kako je teško organizirati takav jedan događaj. Jesi li siguran da to možeš napraviti? Nemaš nikakvog iskustva s takvim događajima, tako, tako velikim događajima. Sigurno će ti trebati pomoć. S tvojom pomoću, rekao je Naruto, sklopio ruke u pranamu. Čekao sam na tebe prije nego što bilo što pokrene svakako ti želim pomoći, rekao je Ali kako ćeš dovesti ovamo ove družbenike? Svako od njih je u takvom stanju zbog te razdvojenosti od gospodina da nitko od njih ne putuje. A i žive posvuda duš cijele zemlje. Čak i kad bismo uspjeli svih dovesti nekako u keturi, kako bismo ih smjestili i kuhali za svih njih? Imam puno ljudi i možemo poslati pozivnice vajšnavama, rekao je Naruta. Odlučan kao nekad prije. E, kao uvijek. Siguran sam da će e, vajšnave htjeti doći. Uskoro će biti hram dovršen, a Santoš i njegovi podanici nam žele dati su moguću pomoć. Ako bi mi ti pomogao da to organiziramo i onda napravimo obred uspoličenja. mogli bismo napraviti prekrasan festival za gospodinovo zadovoljstvo. Tvoje oduševljenje neodoljivo, smijao se vas. Počnimo time da napravimo popis bakta koje treba pozvati. Dvojka su proveli slavne sate sastavljajući dugački popis uzvišenih osoba. Mata, Šijadveta Čarjas, Ačarini sinovi, braća Šrinivas Spandite, Hridaj Čeitanja, Ragunandan. Pisali su pisma u složenoj sanskritskoj poeziji kako bi svakog, bakta, svakog gosta informirali o festivalu. U pozivnicama je bilo jasno da su svi Mahapravovi bakte pozvani, čak i ako njihovo ime nije bilo u pismu. Veće se približavalo i i Mišenjeva su ostavili po strani pripreme za festival kako bi uživali u Kirtanu. Nakon toga su sjeli negdje zasebno i pričali o prošlim danima koje su zajedno proveli u Vrindavanju. Sljedećeg jutra se Sačarja je rekao Narutamu. Jučer nisam uopće mogao spavati, razmišljajući o svim tim pripremama za festival. Molio sam se da dobijem razumijevanje kako da ostvarimo taj najizgled nemogući zadatak, kada se Šičitanja Mahaprava odjednom pojavio Mhm. u snu. Smirio me je, rekavši, ne brini, ovo je moja želja, ja želim taj festival. Onda je nestao. Sad sam potpuno uvjeren da trebamo raditi na tome da ispunimo gospodinovu želju. Moramo poslati odmah sve te pozivnice. Već sam izabrao 15 ljudi. Poslat ću ih na sve strane da pozovu ne samo vajšnave, već i kraljeve, zemljoposjednike, pjesnike, učene ljude, pisce, plumce i sve druge važne osobe. Narod nam je sjajio. Ima tako puno toga za napraviti, a samo par mjeseci je još pred nama, rekao je Šrenivas. Ti se moraš odmah vratiti u Keturi, a ja ću za par dana doći i pomoći ti. Zašto ne povedeš Ramačandru s tobom? On će biti jako dobar pomoćnik. Osim toga vidim da je jako privučen tobom. Prihvativši Šenivasov savjet, Narutan je krenuo za Keturi i bio je pretretan što može biti u društvu Ramačandre. Kada su stigli u Keturi, Narutan je osjetio novu navalu oduševljenja i snage. Pripreme za festival su sad bile u punom jeku. I svaki dio Keturija mm, prštao je od, od, uzbuđenja. Hodajući kroz mnoge nedavno izgrađene kuće, pripremljene kao smještaj za njegove goste, mi je provjeravao da vidi je li sve napravljeno kako treba. Zbog dubokog poštovanja prema Vajšnavama, htio je baktama koji će doći u posjetu ponuditi najbolje moguće. Nije htio da se nitko osjeća neugodno ni na koji način. Narodan je e, sa zadovoljstvom primijetio da sam toš nije štedio. Prepla, preplavio ga je val zahvalnosti. Sa Mm, pomoću Santošove neograničene milost, milostivosti šinima sa čarinom i uz pomoć Šinima sa Čarinom vještog menadžiranja osjećao je da će sigurno to biti jedan nezaboravni festival. Hodajući natrag stazom, Narutam je pogledao eh, hram koji je bio lijepo ukrašen, kako se pomalo uzdiže u središtu grada. Radnici su na tome radili već mjesecima. I još uvijek su tu bili naokolo dok su se trudili da na vrijeme dovrše hram. Veliko skladište uz hram je već bilo gotovo, a velika dvorana za skoro gotova također. Vrtlari su brzo um, sadili cvijeće i neke grmove kako bi stvorili vrtove oko kompleksa hrama i sijali su cvijeće lotosa u bistru vodu nedavno iskopanih lokvi za kupanje, jezerca za kupanje. Dok je hodao naokolo, okolo je vidio uh, linije uh, u kojima su stajale nedavno uh, napravljene glinene mridange i sušile se na suncu. Zajedno sa hrtama sjajnih novih kartala koje su ležali u blizini. Svaki je, svako je glazbalo bilo posebno ručno izrađeno za ovaj Sanketan festival. Malo dalje je koraknuo u, ušao u veliku golibu gdje su, u kojoj su se mm, izrađivala božanstva. Nerotom je pomno promatrao njihove oblike i lica, kao što je to činio svaki dan. Bilo je to pet setova božanstava rade Krišne, koji su bili iznimne ljepote. Ali narod nije bio zadovoljan sa božanstvom gospodina Čeitanje. Bez obzira koliko su pomno um, kipari pokušavali slijediti njegove upute, niti Mahaprabovo tijelo, niti njegovo lice nisu odražavali njegovu pravu ljepotu. narod narotam je zazvao. Goranga, Goranga! Iznova, iznova. To je bio jedin dio priprema koji nije išao kako treba. Te noći, pri Čitanja Mahaprabhu pojavio se u Narutaminom snu. Dragi moj Narutam, rekao je, slušaj me, ti pokušavaš napraviti božanstvo mene, ali nikad neće ispast ispravno, zato jer moja namjera nije da se pojavim u tom obliku. Ja sam sebe već sakrio u zlatnom božanstvu, u skladištu Viprodase. Budući si ti, moj dragi bakta, blagosiljem te s tim znanjem. Sa zarunatim osmijehom gospodin je nestao. U, tom trenutku Narutam je već znao e, da nema smisla dovoditi u sumnju gospodinovu pojavu ili njegove upute dobivene u snu. Tako je sljedećeg jutra, nakon što se probudio i obavio što je trebao, e, zapitao seljane gdje bi mogao pronaći vipradasu, ne rekavši im ništa o snu. Jedan od seljana rekao je da poznaje vipradasu, koji je bio bogati e, trgovac žitom i ponudio se da ga odvede do njegove kuće. Željni da i oni budu od neke koristi, e, nekoliko e, ili barem da, da budu svjedoci narodamenih aktivnosti, nekoliko drugih su im se pridružili. Vipravljak je bio iznenađen i oduševljen da vidi glasovitog sadu i njegove sljedbenike kako dolaze u njegov dom. Pozdravio ih je s velikim poštovanjem, pitajući kako vas mogu služiti. Dragi gospodine, molim vas, budite ljubazni i dozvolite mi da odem u vaše skladište riže, odgovorio je Narutam, e, trudeći se da sakrije svoje uzbuđenje. Čak su i seljani bili iznenađeni sa tim neobičnim zahtjevom. Pa sigurno je kralj Santoš osigurao dovoljno žitarica koje su potrebne za, za festival. Iako je bio malo zbunjen, Vitradas je revno pokušao ispuniti želju svog gosta i rekao je dragi sadu, molim, molim te nemoj se mučiti. Ne moraš osobno ići u nijedno od mojih skladišta. u njima nema ništa osim najbolje e, žita, žita najbolje kvalitete i to u velikim količinama. Molim te sjedi ovdje udobno i ja ću ti donesti što god želiš. Narod se lagano smjehnuo. Ne, ne, ne treba mi žito. Jednostavno želim otići u jedno od tvojih skladišta riže. Vipradasim e, glas je odjednom pokazao mm, da nešto ne valja. Maša, žao mi je, ali to nije moguće. To skladište je prepuno zmija. Čak i ako netko samo dođe u blizinu, čuje se kako sikću glasno. Ja bih volio ići unutra, barem da bih, zato da bih mogao odakle izvući moju prvorazrednu rižu, ali čak se ni ja ne usuđujem ući. Ne brini, rekao je Naruto mirno. Zmije mi neće smetati. Pogledima je Viprada se zamolio druge seljane da progovore, a onda pao na koljena. Molim te, nemoj ići unutra, preopasno je. Već sam e, iznajmio puno ljudi koji znaju kako se zmijama, kako bih pokušao očistiti to skladište od zmija, ali svi su moji napori bili neuspješni. Odustao sam od nade da ću se ikad osloboditi tih, tih zmija i to već odavno. Znaš da za mene, e, za trgovca poput mene, nije lako da odustane od takvog, e, takve dragocjene zalihe. Ali u ime sigurnosti moje obitelji odlučio sam da nikad više neću pokušati otvoriti to skladište. Kako bi ti mogao dozvoliti da odeš unutra? Što ako ti se nešto dogodi? Ne mogu si zamisliti ništa gore od toga. Seljeni su izgledali zabrinuti, ali Takura maha se jednostavno nasmijao. Ne boj se. E, sve će biti u redu. Bićeš sretan i osjetit ćeš olakšanje kada vidiš što ću, što ću donijeti. Prije nego li je bilo tko mogao reagirati, Narutan je prošao kroz okupljene ljude i prošetao mm, mm, tamo gdje je mogao, gdje je pretpostavljao da se nalazi napušteno skladište. Bez prevelikog napora otvorio je velika vrata i mjesta unutra. Vipradac i drugi sedani stali su bez pokreta. Umovi su im u umu su zamišljali što bi se sve moglo dogoditi, očekujući da će narotama vikati tražeći pomoć i što će oni moći napraviti da ga spase. Sekunde su prolazile kao da su sati. Sada kad je narotam bio unutra, mogli su vidjeti samo otvorena vrata kao veliku crnu rupu. Očekivanje je bilo skoro nepodnošljivo. Odjednom su zmije počele izlaziti kroz vrata. Najprije jedna po jedna, a onda u grupama. Vitradasa, Vitradasa je širom otvorio usta. Kako je to učinio? Seljanicu su mogli samo uzdahnuti od olakšanja. Sada su mogli vidjeti tamo u sjeni Narotamu kako kopa tražići nešto ispod riže. Zaronio je e, ruke duboko u rižu i onda je nješto izvukao nešto što je izgledalo kao veliko zlatno božanstvo. Još uvijek unutra, Narotan je obrišao, obrisao rižu sa prekrasnog oblika. To je bio savršeni lik Šivan Mahaprabua, baš kao što je gospodin sam obećao. Narod sam je bio presretan i mm, čvrsto ga je prigorio svom srcu. Dok je izlazio kroz velika vrata, bakte su sada mogli jasno vidjeti očaravajući oblik koji je nosio u rukama kako blista na suncu. Začuo se glasno sva slata maha Netko je viknuo dok su se svi okupali, okupili kako bi se čudili prekrasnoj ljepoti gospodina Gorange. Narotami je srce preplavio zanos dok je s ljubavlju nosio gospodina Gorangu kroz grad prema kolibi u kojoj su bile smještena božanstva dok su oni njegova povorka prolazili, gomila se povećala, pjevajući i plesući, plešući se radošću. Kasno te noći narod je završio um, pisanje zadnjeg dijela svoje najnovijeg dijela. Kahe dina narotama dasa. Tako govori niski narotam das. Prikupivši svoje bilješke, požurio je na mjesto gdje su Gokula Dasa, Devi Dasa i drugi glazbenici vježbali. njihova iznimna devocijska glazba odjekivala je kroz drveće u na kojem su se ptice pripremale za noć. Narutan je sjeo i predstavio im njihovu svoju novu pjesmu kako bi oni naučili. Kad su uhvatili e, melodiju i poseban ritam, Narutam ih je ostavio da vježbaju dok je on sastavljao nove stihove. Tjednima je Narutam sam pripremao nešto za festival. Komponirao je pjesme i onda uvježbavao najbolje glazbenike da ih izvode dok bi on pjevao. Svo nadahnuće koje je tam dobio dok je putovao kroz mjesta zabavašiće i tanje, izlilo se sada u ovim jednostavnim, ali riječitim kiticama na Bengaliju, kojima je veličao gospodina. Pisao je jednom za drugom izvaredne pjesme, a svaka je vješto odražavala filozofiju i učenja Gaudija Vajšnava. Narotam je proučavao kirtan pod gosvamijima iz Vrindavana, gdje vladaju Rada i Krišna i doživio je najbolje kirtane Gauda Deše, gdje je obožavan Šičitanja Mahaprabhu sada vođen uputama i svoje vizije gospodina Čeitanja iz Džaganat Purija, narod je uskladio ta dva stila u svoj poseban stil. Izabravši posebne rage kako bi odgovarale svakom raspoloženju, Narotan bi najprije opisao zabave gospodina Čeitanje, onda Rada Krišna Lilu, vješto spajajući stil iz Vrindavena sa um, bengalskim stilom obožavanja. Tako je nastao novi stil božanski inspirirane kirtane, koji će se po prvi put izvesti na velikom festivalu za nekoliko dana. dolaze gosti. Na je stajao do šenjiva na mekom pjesku obale rijeke. Tijelo mu je uh, dok je proučavao scenu koja se odvijala na Padmavati. Rijeka je e, bila prepuna plovila svak različitih veličina koji su donosili goste festivala sa druge strane. Bakte iz svih dijelova Bengala i Orise e, doletili su u Keturi. Narutam Šenivas, Šamananda, Ramačan Kavirač i mnogi njihovi učenici Zajedno sa stanovnicima Keturija pozdravljali su svakog gosta sa devocijom i poštovanjem. Ona mora da je na onom brodu tamo, rekao narodam, pokazujući na veliko plovilo prepuno bakta. To je taj poseban brod koji je Santoš sagradio za Šiđanava matu. Satrivši oči od sunca i šenjiva se također gledao preko rijeke. Da, rekao je, vidim nosiljku. A tu su i neki od njezinih učenika. Miniketan Ramadas, Murari Čeitanja, a ono izgleda kao da je Vrindavan das. Pogledaj čamac do njih, rekao je Ramachandra uzbuđeno. Nije li to kride Čeitanja i bakte iz ambika kane, A nije li ono šlipati i šli nivi iz navadvipa? Narotamino je srce jače zakucalo. Sa dolaskom Šiđaneva mate izgledalo je da je svatko tko je dobio pozivnicu već došao. sve se odvijalo izvan njegovih najvećih očekivanja. Praktički svi družbenici Mahaprabua i njihovi učenici, djeca i djeca djece su došli. Od doba Mahaprabua nije bilo takvog skupa, tako velikog skupa uzvišenih duša. Tako se je barka na kojoj je bila Mađanova i njezina pratnja približavala obali, svatko se požurio da ih pozdrave. Zrak je bio ispunjen nesuzdržanom radošću. Neki bakte su ušli u vodu kako bi novopridošlicama stavili cvjetne vjence, dok su drugi gostima stavljali raslađujuću pastu od sandalovine na čela, kako bi svaki od njih izašao iz baka iz čanta. Nekoliko bakta je spontano uzelo e, vodu iz rijeke i mm, razigrano okupalo njome stopala gostiju. Drugi su pomagali iskrcati mnoge dragocjene e, darove koje su bakte donijeli za božanstva. Cijela obala rijeke je prštala od uzbuđenja. Neki bakte su se međusobno grlili s puno ljubavlju, dok su drugi ležali ispruženi na pjesku odajući poštovanje. Smijeh, radosno plakanje i glasni polici Haribol Džaj Nitaj, Džaj Goranga su se čuli posvuda. Ugledaši Šimati Džanevu matu, narod tam i drugi bakte isprošili su se na tlu odajući dandavat poštovanoj supruzi Šinat Nityanande Prabua. Široko se osmijehujući, Đanova mata je koraknula na obalu u pratnji svog sina Virabadre. Sklopljenih ruku, narod joj prišao. Ketur je sada blagoslovljen vašim društvom, rekao je brat s velikom poniznošću. Prinuli smo se da nećete doći, ali sad kad ste ovdje, sigurno je da će festival biti jako uspješan. Ne bismo mogli propustiti takvu priliku, rekla je Džanava Mata graciozno. To je Mahapravova želja da se ovdje okupimo i slavimo ga. Bakte su koraknuli u stranu, napravivši mjesta za Džanava matu, a Šrinivas i Narotam su je poveli nju i njezinu pratnju u grad. Kako je skupina ulazila u Keturi, su, gosti su bili zapanjeni i oduševljeni, vidjevši ukrase napravljene za festival. Svaka staza, svaka ulica bila je ukrašena sa drvećem banane, a zgrade su bile umjetnički urešene vjencima mango lišća i mirisno, mirisnim cvijećem. Složeni e, crteži od rižinog brašna ukrašavali su tlo na ulazu u svako, svaki dom. Naruta Mišinjiva su poveli svoje goste kroz eh, ulice sa puno ljudi i kroz dugih i uz duge linije žena i djevojaka koje su radile svjetne vijence za festival za to vrijeme međusobno razgovarajući i pjevajući žene su se zaustavile da bi sa puno poštovanja odale um, se poklonile toj skupini glosovitih bakta koji su bili u prolezu. ženi s cestu, vas i Narutam su poveli svoje goste uz veliku skupinu muškaraca koji su um, radili pasu od sandalovine je, sandalovino drvo, dok su njihovi mišići se iz, bili su izraženi na njihovom tijelu, dok su velike komade sandala, drveta sandala žustro trljali o mm, teške komade kamena. Kao žene i muškarci su zastali da bi odali proštovanje, a onda su nastavili sa svojom službom, mm, puneći velike široke posude sa vlažnom aromatičnom čandanom gosti su sa znatiželjom promatrali veličanstvenu e, strukturu novog hrama. U kuhinjama iza hrama već su gorjele mnoge vatre kako bi se nahranile tisuće koje će prisustovati festivalu. Već su brojni bramane kuhari miješa, stajali uz gigantske lonce i miješali sadržaj masivnim željeznim kutlačama, dok su bezbrojni pomoćnici revnosno sjeckali povrće, čistili dali rižu ili valjali tijesto. Cijeli ketur je bio uh, eh, užudbano angažiran djeca, stari ljudi, žene i muškarci, e, svatko je bio uzbuđen. Duboko zadovoljna Šima Tidžanovi mata je rekla, Narutam, stvorio si nevjerovatno okruženje ovdje. Čini se kao da je čitav grad u raspoloženju Vajkunte, svjesnosti Vajkunte. Ja nisam ništa napravio, rekao je Naratom. Zapravo, sve ovo je e, organizirano milošću i vještim vodstvom Šenila Sačarije i zahvaljujući ljubavnosti i velikodušnosti kralja Santoša. Šinivac je onda poveo grupu do gostinske kuće za goste. Mnogi od stanovnika Akiturija su ih slijedili, gledajući e, znatiželjno sjajne bakte koji su odjednom došli u njihovo selo. Pokazavši najprije e, mati gdje će ona biti smještena, Šrinivas je onda organizirao smještaj za sve druge goste, dodjelivši različite im različite bakte da im budu pri ruci. Ramachandra je trebao služiti Ragunata Tačarju i njegove družbenike, a Govinda, Ramačanin brat, se trebao pobrinuti za Ši Ragunandanu i njegove pratioce. Okrenuši se Šamanandi rekao je, ti se molim te pobrini za potrebe Šrihida i Čeitanje i njegove sljedbenike. Hm. se tako, to su se tako dijelile službe među stanovnicima Keturija je e, zavladalo nadmetanje. Svako od njih je bio e, žarko želio priliku da služi nekog vajšnavu posjetitelja. Toliko je bate došlo da je svaka moguća soba u, Keturija, u Keturiju i isto tako one u brojnim selima unaokolo bila popunjena. Postupno zvukovi kirtane, puđe i razgovora čuli su se posvuda. Čitav je Keturi živio u očekivanju. Noć prije festivala u hramu su se okupile velike gomile ljudi za obred Adivas kako bi e, prizvali povoljnost i započeli na taj način festival. Nakon obožavanja Džanovi Devi i, pokazujući, i pokazivanja pravilnog poštovanja svim okupljenim bajšnavama, na Takur je pjevao e, molitve za, e, invokacije, priziva, označavajući tako jedan iznimno sveti događaj, a nakon toga je Kirtana odjekivala do duboko u noć. Ja mislim da ćemo sudati.